من دخلت كودن اخوان شاك مهاتن عتن لكن هاتين هد ما تري تري تري تره تره تره وكلك جهنم من دا بيدا بيدا بزنده وكلك جهنم من دا بيدا بيدا بزنده بكم نقارن تشبيه بكم بكم نقارن تشبيه بكم فبيبال شمي وشمي أدمي تدش من دا فبيبال شمي وشمي أدمي تدش من دا بكم نقارن تشبيه بكم بكم نقارن تشبيه بكم لا نبجم نبجم نبجم بلا جبه من نبه بلا عيني بدلي من Bila kavem önlerime Bila elinde deneyime Tabe Ezetim deden daviydim Maya davyan yeter Ezetim deden daviydim Maya davyan yeter Na Dırave Dırave Dırave Na Dırave Dırave Hurravæ, jeg kan inte göra det med dig. Utan dig ämne och i bulbere. Jag kan inte göra det med dig. Utan dig ämne och i bulbere. Hurden låg det ett evigt evigt. Det sa nämma och tade igen. Hurden låg det ett evigt evigt. Det sa nämma och låg igen. Nå, hurravæ, hurravæ. திருவே உயக்குழக்கித ஹந்தரே மந்தா பேத பேதா பெசந்தே உயக்குழக்கித ஹந்தரே மந்தா பேத பேதா பெசந்தே ஓ شبكة بكرم تجديد بكم Wekoleki gönderemenda, Veda veda besendele. Wekoleki gönderemenda, Veda veda besendele. وين ولك هندر من دا في دا في دا مجند